บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดคำสันธานสี่ konjunktioner 4เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Han er faldet i søvn selvom fjernsynet var tændt ขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Han blev der, selvom klokken allerede var mange. เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Han kom ikke, selvom vi havde en aftale. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Fjernsynet var tændt. Alligevel faldt han i søvn. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Det var allerede sent. Alligevel blev han. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Vi havde en aftale. Alligevel kom han ikke. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Selvom han ikke har kørekort, kører han bil. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Selvom vejen er glat, kører han hurtigt. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา Selvom han er fuld, kører han på cykel. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ Han har ikke noget kørekort. Alligevel kører han bil. ทั้งทั้งที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว Vejen er glat. Alligevel kører han så hurtigt. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Han er beruset. Alligevel kører han på cykel. เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Hun kan ikke finde et job, selvom hun har studeret. เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Hun går ikke til lægen, selvom hun har smerter. เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Hun køber en bil, selvom hun ikke har nogen penge. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Hun har studeret. Alligevel kan hun ikke finde et job. เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Hun har smerter. Alligevel går hun ikke til lægen. ธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังซื้อรถ Hun har ingen penge. Alligevel køber hun en bil.